Անգլա կնեգե Ինում աչինում մի մարտայնում տրանում ամին դանգլա դոդոշ կնեգ Մը հետ կնեգը կինամա ճյուրու կյուրտնուկնեն կարկարաման Էդ կնեգն ասումա Ինչա Ջիլհեմ բիբի Սանդեր կեպիրիմ պյուրտուկիզիս Կյուրտնուկնեն մենել են կարկարամ Էս կնեգի գյուդումաթա ասումը պեր Կինամատոն սպիրտի թիլին վստերի պիրում ճյուրակցում վեր կյուրտնուկնեն գաբակյորցեն։ Այն մինորը կամա ճյուրը կռանում տեսնում մին պսպղում պեն։ Այդ կնեգի այդ փլստրաթը տվող պենը յորանում քինամ տոն։ Յուրգինը մարտի կամա ասմա ամարտ երեք վստերը տարալում տվալ ջիլհամ բիբյուն վեր գյուլբակյորցե։ Այս պեննել գյոլում նայելալ, պերալում, անքին քարա։ Մարդն ասում է՝ «Ակնեք, օրիշ տեղասես միջ, դա իսկապես որ անկին քարա»։ Էքսի հետ կնեքի անկին քարը տամա, մին պերնը ժևերին քնում, պերում տոնը սարքում։ Մարտին կալին վախտը վազատան մարտին առաջ ասմա ամարտ տոնը սարկալım մի եկտսե իմպացիպացի ենելիս քարը տվալım մին պերնը ժևերին կալալ Մարտը կզնում ակնկանը տանան տեսակցում կնեքի քնամա տեսնում քչումը մին օղտ վսկա պերնած Էտոխ տքշումա կյան բիդիտոն ցենտամ։ Մարտը տորնու քլլոմա վերկնեգի կարևիշ նիմանե։ Կնեգն ասումա ամարտ կրմր պելինայե եկալա տորնը պեցրակյա։ Մարտն ասումա ակնեգ ռաչեսնական գլխաս։ Սկսում աշուստալը կնեգն ասումա ամարտ համութա կրմր պելին կյամա տորնը պեց։ Մարտը տորնը պենը մատստումին օխտ վսկա պերնաց։ Մարտն ուրխունալա պիրոմատոն, բեռնքանդում, տաղվարում, օղտոմորթում, ածում գյումում մին, տերտակ ծորինի վրայնում, ընդրամաչը։ Ինքը ռշկտանը կապում, չինի երոնում, գիվակիս թա հոնձակինա։ Ընդդանը կնգանն ասում է ակնեք, օրիշ տեղ ասես վիճ, հա։ Կնեգի կինամա, դուս տեսնում մին թորկ օղտեն շորակյամ։ Այդ կնեգն ասում է, կրմեր պելուն շորտյամ, ենա մարտանը մեր մարտը վսկն երակալալ, ուրա մորթալ ածալ վերի։ Թորքը կյամա մարտին ասում, մարտը զավ չոնում ասում, «Է, այդ բենի հիբիալալ»։ Թորքն ասում, «Մին երկու օրա»։ Կնգանան հրցնում, կնեգն ասում, «Ամ հինձին վիդին էլալ»։ Վերջի թորքը տեսնում է, որ տրանացանա պենչի դուսկամ, սուդը յակցում կործը։ Այդ մարտը կինամա սուդը։ Կնգանն ասում, «Տորնը կպահես»։ Կնեգի տեսնում որ մարդը յետայակյամ տռները փուքատամ, շիլակում, քինամ սուդու են վախտնա տեղսնում, վեր մարդին խուսուցնում են։ Մարդը վեր կնգանը տեսնում այդի ասում է, տեսնում եք, ընդրա խելքը խլխենա, հա»։, հա, վեր դրա սացն հեշում եք։ Վեր խելքը կլխենինի, տռները կշիլակը կյա, հա, ասալամ տռանը եշի շիլակալա եկալ։ Այդ մարդը կտեսնում որ այդ կնգանը խելքը սկաբես վեր տեղը չի, կլխեն չի, մարդին զադում են։ Լինուճար աղջիկը Մին մարտի մին աղջիկ այնում, այսինքն պատկերացրեք, որ գյուրուսում նա ապրում այդ մարտը, հունցա պտահում, սիսյանից կյամեն այդ աղջիկանը նշան տինում։ Որ նշան են տինում ասում է, դեք հեցեք, ես ինչ օրը կգյակ կտանեք։ Մարտիկը կինամն հրցնքեն թատարիկը տզնան, մինել ղափանը ինքյան վեր այդ աղջիկնոզին։ Էլի այդ մարդը խոսք ատամ թա եկեք էս ինչ օրը կտանեք։ Կնեկն ասում է ամարտ, մեզ մին աղջիկ ունենք։ Պլես, գիժես, այդ ինչ ես անում։ Այդ դարումը դել, շոնը հաճումա դուս ենքամ տեսնում, միննել Ղարաբաղան ա եկալ վեր այդ աղջիկնոզի։ Տրանելա խոսք տամ թա կկյակ։ Հեն գորանը յետնել, տահանց ասումա կկյակ տանեք։ Կնեկե կռվատամա ասում արա, աս սարսաղես, ինչ ես, ամարդ, պլես, կիժես, էդ ինչ ես ասում։ Տաթա աստոց ողորմազա, մեն պանտ դուսագելու։ Էդ մարդը մեն թակ աղջիկ ունե։ Վերջապես Սուբտավեր սիսանցուն խոսկատվալ, էդ իսկական աղջիկը տրանց հատամ։ Անցագենում մին հենգոր, մինել ղփանային կյան վեր օզին։ Էդ մարդը թունցա պտահում, դրան մին հատ շոնայնում, Դա Քրիստոս խաչակնքումա դեռնումա աղջիկ տամա ղփնցուն։ Մինել ղաթանանց ագնում հենգորո մինել Ղարաբաղ անընկյամ։ Ամարտ, էդ ինչ ես անում։ Հասմա, ակնեք, վախելմիլ։ Աստուծո ղորմածա։ Քրիստոս խաչակնքումա տրանսել մին Էշայենում, էտել Տեռնումա մին աղջիկ, էտել տամը Ղարաբաղցուց։ Ղատն անցագենում մին վեցամես Հունց ապտահում գնեկի մարդին ասում է, «Աբա խոխոցան նգերան չես»։ «Աբա «Հա, ինչ եմ, մին երկու հաստիր խուրջինին մեջին քինեմ խոխոցավը զիրավ հնցնեմ»։ Երակայնում շատ ակինում, քիչ ակինում, քինեմ ատուսակյամ Ղարաբաղ։ Քինեմ ատուսկյամ Ղարաբաղ, էդ վեր էշի տվալա տրանց, Հրցնում աթա ասում է. «Խնամ է հունցա, հունց չի, վերջը մրխոխան լավ է, ձեր կործերը յոլայա տանում, հունցա»։ Թա ասում է. «Շատ լավ է, բայց աման բանը աչա, մնա կողքն անգյում»։ Թա ասում է. «Վեճ մեն բեն, սվրելա ձեր խասաթը»։ Կյամա դուս կամ ղափան հրցնում աթա, ըրեխան հունցա, հունց չի, բա լավ է, ձեր քեփավնա կինում։ Վերջը հունց վեր Ղարաբաղեն ասալ ասման Շատ լավ է, բայց Վերեն Ժանջանյանը լի տաթոբը անի, ուրեմն շատ լավ գնի։ Ասմա վեշ մեն բեն սուրելովա։ Կյամա տուսկամ Սիսյան։ Տեղ վերջապես մին երկու օր կենմա, խնամեն ասմա, դե ես քինալով եմ էլի, բա վերջը ինձ ճանապակցեցիք։ Մենակ նիգարան եմ ռեխան հունցա, թա ասմա ռեխան շատ լավ է, վատը չի խնամի։ Աղջի, դե վեր տհնցա, քու երկնումա։ Երկած կնամ ինձ մրուկ բեր կտորի օտե։ Էդ աղջիկդ քինամա պատվալը, պատվալա մին ծմերու կապերում։ Էդ ուրան պատրոնն ասմա ավերթի, քինա օրիշ ծմերեք բեր, չէ վեր քու հերդ հերու ճանպայա քինամ անհարմարա։ Քինամա էդ աղջիկի պատվալը էլամին ծմերու դեշին պիրումա թա աղջի պակզսած վեճ էդ խկուճուրն սպերալ պատարմը ծբեր։ Էդ հարտնդ մենելա քինամ պատվալը։ Խնամին ասմա, ա խնամե, հունցա խոխեն խասյաթը։ Դա ադա քոտոնո քանդվի Երկած կնանք տեսնանք պդվալում եմ ծմերուկ ակման օրից ծմերուկ կա, այդ մն ծմերուկոտ 3-4-ը ետ տվի պդվալը։ Հալալցած գերայլի, ասեց վեճե թա մեր պդվալը մին թակ ծմերուկ կա։ Եկոտոն կնեգեթա, բա խողեքի հունցեն, հունցես տեսալ։ Թասմա լավ են։ Էշի էշա շոնը շոնա, հալալ ծծկերն էլ հալալ ծծկերա։ Մարտին Աշկը Մին շատ քեսի մարդ հեղենի հողողը գյուլուրը մոչանք մին պյուլուր փափուկ շատ ղաշանք պենակ տանում բիրում շենը։ Շինացը խլոխովա կոման թատեսնան տա ինչ պենա։ Ոչ միննելա կլող չնգյում թատա ինչա։ Խաբարը հսնումա շահեն։ Շահեն այդ մարդին ծենատամ տանում յուրան պալատը։ Դա կենամա շահեն կոշտը յուրան հտել տանումա այդ ղաշանք պենը։ Շահը յուրանում տպտպում ոչ մին պենել կլող չնգյում ասումա Ինչ տամ ինձ տաս, այդ մարդն ասում է՝ «Ուրան քաշավումին վսկետո»։ Շան ուրան մարդոցու ծենադամ թա տարեք այդ պիլուր բենեք շրացեք, ուրան քաշավումին վսկետվեք։ Այդ մարդին տանամն խզնատոնը, այդ պիլուր բենե տնումն քշրքեն մին թայումը, վսկեն պիրում վր քշրեն։ Վսկեն ածում անածում քշրքեն թայը տղան պիցրանում չի։ Փոխումն մծ քշրքու երակ շռում։ Էլա չի քշերքենթայը դեղան պիցրանում։ Բերեման լապ մի մծ քշերքու երակշռում, քշերքենթայը էլի չդեղան տյուրյամ։ Նորեցին քշերքը փողում։ Շահեն խազնան լող երայնացում, էլա չի քշերքենթայը դեղան տյուրյամ։ Խաբարը հսնում շահեն, շահն այդ մարտին ցենատամ հրցնում աթաթու ինչ մարտես, բելի կախարդս, եկալս իմ խազնան լողտանես, վեր դյուզնասես վեճ գլոխոտ կտրալականում։ Այդ մարդը շահեն վննեռնանգյում ղաչանք բղատանք անում ասմա ես մին շատ խոխատար քասի մարդում խոխակիս յետիմ մի թողել այդ կուճուրբենը ես հղցանեմ կտալ սկի վեճ նայմոզուն վեճել վսկին շահեն ուրան նազիլ վեզիրներեն հրամանատան վեր ուրան երգրին ժողովուրդեն մծան միջև կուճուրոլող հովակվեն ուրան քաղաքը ժողովուրդոլող հովակումն շահեն քաղաքը Ով էր այդ ղաշան գյուլուր պենին եշմա պենչի կոլոխնգյում։ Շահը հրցնում է թա յուրան երգիրին մարթոցը լողջին պիրալն, նազիր վեզիրն ասում են. «Վեր էս ինչտը մին հիվանդ պարա մարդ կան այ ամանացալ»։ Շահն ասում է. «Փայտոն ղրկացեք թող գինի այդ հելևորին պիրի»։ Փայտոնն ղարկում գնում այդ հելևորին պիրում, այդ պիլուր պերը տամն յուրան ասում. «Էս քան մարդության վճ մինը գիտած վեշտա ինչա»։ Բելի դու գիտես հլեոր նետ բյուլուր պենե պիրումա կշրքեն մինթային տնում, եմ մինթային էլ մի մնանուց ու մճանք վեղացում, կշրքեն երկու թայերը կյաման բրբարվում։ Շահեն մարդնիկ դասման, պա տատիրալն կշրքին մինթային, վսկեննան խազնանել լող խացալն կեմ մինթայի տապան կտրալ չի։ Էթունցավ էր մին մնանուց վղավ կշրքեն թայը տապան երակենում։ Հլեորն ասումա, սա մարդու աշկա վսկավ, խզնավ կշտանալ չի, մնակ վղավ կկուշտանա։